Shukrani zote kamilifu za mstahiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sala na salamu zimwendee mbora wa kiumbe Mtume wetu Muhammad. Yeye na watu nyumbani kwake na masahaba zake na waumini wote tunaopata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hapo tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa kweli ni mengi mazuri aliyozungumzwa kuanzia kwa shekhe wa kwanza hadi kufika kwa shekhe Juma ni mengi mazuri yaliyozungumzwa <clears throat> kana kwamba wamemaliza yote hadi nakosa nizungumze na wapi lakini acha nifanye leo wasemaga utoto wa mjini unajifanya fanya wa mwisho kuongea hauna mada ili udokodokoe kwa kila mwenye alipitia yuko acha twende hivyo kwa kweli ndugu zangu na Waislamu katika mada ziliongelewa hapa. Paliongelewa maana ya neno salafia, paliongelewa maana ya neno wasafia na hili neno huwa napenda kukumbusha watu daiman. Manhaj ya Ahlus Sunnah wal jamaa inatufundisha tuwe kati kwa kati. Tusivuki mipaka wala tusiendi chini kabisa. Sasa leo kuna baadhi ya maduati utasikia wanakuambia Uislamu unataka kati kwa kati. Hautaki kukazia sana kwenye dini. Tabaan Uislamu hauhitaji kukazia. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam la yushada ahadukum dina illa ghalaba. Hakuna yeyote miongoni mwenu ambaye atakayekazia dini isipokuwa itamshinda tu. Dini yetu ya Uislamu ni dini haihitaji kukaza ni dini inahitaji ukati kwa kati ila tunasahau jambo lingine tunaposema kwamba wale wakaziaje hatuwahitaji kwenye dini kuna kitu tunasahau tunahitaji watu gani kwenye dini wakati kwa kati ila tumezungumza vitu viwili wakaziaji na wakati kwa kati kinyume cha wakaziaji ni nini Naam mbona watu jawapiga vita na dini haiwataki Mwenyezi Mungu anajibu alipi? Mbona hatujawapiga vita wale warahisishaji wale kila kitu inajuzu, kila kitu inajuzu. Ewe inajuzu hizo ni ikhtilafu ikhtilafu tuachana nayo ni Muislamu wenzako twende tu. Dini haiwataki na hawa. Dini haitaki wenye kukaza pasina ushahidi, kadhalika dini haitaki kurahisisha tu. Sawa Waislamu. Dini yetu ya Uislamu ni kati kwa kati. Panapohitajika kukazwa panakazwa, panapohitajika kurahisisha panarahisisha huu ndio kati kwa kati mtume alayhi salatu wasalam kuna wakati alikuwa anatoa hutba anakunja uso uso unakuwa mwekundu kwa hasira kisha leo mtu atakuja anakwambia eti mtume alayhi salatu wasalam amekuwa mpole mbele za watu alikuwa mkarimu katika kulingania watu amekuja arabia akafanya haja ndogo msikitini mtume akafanya utaratibu hii ndio manhaji mtume anataka mbona sehemu ambapo mtume alikuwa mkali atuzisemi wasema mbona tuzisemi hivi mtume akawa anapanda mimbara anakunja uso mpaka unakuwa umekunja Hakuna mwanamke wa kabila tukufu ameiba, wakamchukua Usama, Usama nenda ukaombe msamaha kwa mtume. Mtume amechukia mpaka akamwambia lau kanat Fatima binti rasuli sarakat laqata'tu yadaha. Lau ingilikuwa ni Fatima mtoto wa mtume kaiba, ningilikata mkono wake kwa hasira alizokuwa nazo. Bi Aisha anakuambia mtume alikuwa hakasiriki isipokuwa ikiguswa sheria ya Allah waislamu mtu akifanya bid'a amegusa sheria jagusa sheria kwa nini tukiwakasirikia watu wanatukuia wakali kwa hiyo tuwachekee watu wa bid'a ukisema yule ni mtu wa bid'a hafai inakuwa tatizo wanakwambia wako na maneno yanayotumia mashehe wa hizi siku utoto umewajaa kheri utoto umetujaa lakini huyo utoto tukumbuke na waliotutangulia na wenyewe tuwape sifa ya utoto niko na kitabu changu hapa hiki kitabu kinaitwa matla'ul fajri fi fiqhi zajr wal fi fiqhi zajri bil hajri machomozo ya alfajiri katika ufahamu wa kumkemea mtu na kumtenga sawa kwenye kadhalika kuna kitabu kingine humu ndani kinaitwa bayanu manhaji salafi salih fi muamalati ahli albid'ah wal ahwa kubainisha mwenendo wa wema waliotangulia namna ya kuamiliana na wana wa bid'ah kwenye ukurasa wa na mbili wanazungumza hivi unwani ya kitabu unwani ya kisungu wanazungumza hivi ijma'u ahli alilmi ala tahdhiri min almubtadi'ah makubaliano ya wana wa elimu kunako kumtahadharisha mtu wa bid'a na hii ni neno ijma au neno makubaliano ni dalili katika dalili za sheria mwenye anapinga ijma anapata dhambi wanafahamu hilo kwamba ijma katika dila tu sharia dalili au sehemu ambazo tunachukua iko dalili pako alqurani pako sunna pako ijma pako qiyas pako istihsan pako almaslahatu almursala pako alurfu pako amalu ahli madina na zinginezo sasa hapa anatuambia makubaliano ya wana wa elimu kumtahadharisha mtu wa bid'a kisha unakuja kutwambia eti unaposema yule fulani ni mtu wa bid'a mnakuja kugawa umma si ndio kauli wanasemaga hivi mtume alayhi salatu wasalamu anasema hivi وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة umma wangu huu maana waislamu watagawanyika makundi sabini na tatu yote ni motoni isipokuwa kundi limoja akaulizwa ni kundi gani akasema ma ana alaihi wa ashabi ni lile kundi ambalo linafuata yenye mimi nimo ndanimo na masahaba mtume kasema umma utagawanyika makundi sabini na tatu wewe unatuambia sisi ndio tumekuja kugawa umma hii kawa ni akili kwetu waislamu ikawa ni akili. sitaki kunukuma jina wanazuoni wametajwa nimeenda naweka alama kila fasi kila kauli kauli ya mwisho ni chukua tu shekhe ambaye hakuna anayempinga katika wasomi wote waliosoma Saudia na wenye hawakusoma Saudia mwenye akimpinga atakuwa ni mtu wa bid'a sina shaka na hilo Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen hakuna simjua katika wasomi wote anasema hivi kwenye kitabu chake Sharh Lum'at al-I'tiqad ukurasa wa 110 walmuradu bihijrani ahli albid'i makusudio ya kuwahama watu wa bid'a alibtiatu anhum ni kukaa nao mbali watarku mahabbatihim na kuto kuwapenda wa muwalatihim na kuwafanya watu wako wa karibu wasalamu alaihim na kuto kuwasalimia wa ziaratuhum na kuto kuwatembelea wa iadatuhum na kuto kuwazuru watakapoumwa wa nahwi dhalik na mengineyo kisha akasema wa hijranu halil bid'i wajibun kukaa mbali na watu wa bid'a ni wajibu wajibu maana yake ni ni kitu ambacho ukifanya unapata dhambi ukifanya unapata thawabu mwa mnasemaje kama sisi ni utoto basi utaamini ndio wa kwanza mtoto Sijui kama naelewa Islam. Kama sisi ni utoto tunafanya, basi Uthaymeen ndio wa kwanza alifanya utoto wakubali ile neno tuone. Wallahi hawezi akatamka ile neno. Na yapo mengi. Kwa hiyo masala kumhama mtu ambaye aliyokosea ni katika sheria. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam kuna hadithi zake nyingi. Utasikia mtu anakuambia mtume anasema la yahilu limu'minin yahjura akhahu fawqa thalathi layali haijuzu kwa muislamu kukaa siku tatu bila kuongea na ndugu yake muislamu akwambia hii ni dalili inatuonyesha kwamba haifai kuwatengwa ndugu zetu waislamu sio hivyo shekhe hapa ni katika mambo ya kwenu binafsi ama ikiwa ni katika sheria ya Allah inajuzu kumuhama mtu hata milele na milele na haya yamethibiti katika hadithi za mtume katika vita ya Tabuk kuna masahaba ambayo hawakwenda kupigana vita ya Tabuk Mtume alayhi salatu wasalam aliwaamrisha masahaba zake wote ikaeni mbali na hawa watu wamewatenga muda wa siku hamsini sio siku tatu siku hamsini hawawasemeshi hawatolei salamu mtume akatoa na amri akasema na wake zao pia watoke wasikae nao pamoja sawa waislamu hii ni dalili kwamba vile mtu anapokosea katika sheria ya Allah anaadhibiwa kwa yale makosa yake aliyoyatenda. Anaadhibiwa. Kuna jamaa mmoja anaitwa Subair. Alikuwa zama za Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Alikuja na ikana muuliza Umar masala, masala ya shubha. Kila akiuliza Umar anamjibu, kila akiuliza Umar anamjibu hicho kisa kinapatikana kwenye kitabu ash-sharia cha Imam al-ajuz mwisho wa kitabu anauliza masala ya shubha Umar anakwenda na jibu alipomaliza Umar alitoa amri mwekeni jela kwa sababu yuko analeta masala ya shubha masala ya fitna alifungwa jela mpaka alipojirejea ndo akatoa amri mumfungue sasa leo kifanya hivyo unakuja kugawa umma hili ni tatizo tunaishi ndani ya muislamu hili ni tatizo kabisa haya kadhalika haya masala ya kumtenga mtu anapokosea ni katika dini na wala halina khilaf wanazuoni wakubwa wakubwa wamelithibitisha hili akiwemo Ibn Hajar al-Asqalani alipozungumzia kwamba ni lazima mtu abidi kumtenga Imam al-Bukhari alipozungumzia katika hii hadithi ya mtume kuwatenga hao wenye hawakuja katika vita Imam al-Bukhari akasema hii ni dalili ya kuonesha kwamba inajuzu kumfanyia muqata'a kukaa mbali na mtu aliyekwenda kinyume na sheria ya Allah jaiz halina khilaf tunaacha homework devoir au suala kwa wale wanaona kwamba hili jambo halifai waje waivunje hii dalili ya ijma in kanu rijala kama kweli ni vitume waje waivunje kwa hiyo masala kuhamana ni katika dini tutoke hapo tunaingia taarifa kwenye nukta nyingine mashehe zangu walizungumzia masala ya kuhusu kujinasibisha kujiita salafia kadha wa kadha ila kuna wale ambao wanapinga wale ambao wanapinga hivyo vitu wanasema haifai kujiita hivyo hapa nina kitabu changu napenda kuunda vitabu vya salafia maana kuna mtu mmoja katika maduati wa Burundi nimesikia video yake anasema Burundi ilikuwa halusuna wal jamaa baadaye pakakuja salafia zikawa kundi mbili na mashe zangu hapo wamitaja wanazuoni wa zamani ambao neno salafia lilikuwepo sasa hatujui hilo kundi na ili suala kila siku tunalitumana najua linamfikia hiyo salafia ambao nasema ni kundi lipya limeanzishwa na nani mwanzilishi walo ni nani hapa Burundi tutajie jina tena na bayana hicho kitabu kinaitwa Minhajud da'awati salafiyya wa mawqifuha min aljama'ati alislamiyya mwenendo wa wito wa salafia na msimamo wa manhaji salafi kunako makundi makundi ambayo ni ya Kiislamu pako makundi ya Kiislamu lakini ni makundi ya bid'a na hapo watu wengi wao wanatuelewa kinyume ukisema fulani ni mtu wa bid'a wanakuambia tu umeshamkufurisha hili ni tatizo kusema fulani ni mtu wa bid'a haijamaanisha kwamba ni kafiri bid'a ni kitu kingine ukafiri ni kitu kingine lakini zipo bid'a ambazo zinamtoa mtu kwenye Uislamu zipo bid'a zinamtoa mtu kwenye Uislamu kama bid'a ya majahamia kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe na hii ndio itikadi ya maibadi kisha utamsikia mtu anakuambia eti maibadhi ni wenzetu kuna shekhe mmoja Burundi Allah tuongoze sote kwenye haki sitaki kumtaja jina tumikaa naye akanambia hivi wewe unapofanya muhadhara wako fulani muite kwenye nadwa yako hata kama ni sufu wewe muite tu ili kesho kesho kuto usionekane mbaya kwenye jamii Unasikia kweli kuna penye tunaenda hapo Islam. Wewe mwite tu na hii ndio hali ambayo iko inatumika kila mtu twende hii ni kaida ya maikhwanul muflisin ambayo wanatumia wakisema wakasema na ya wakasema najtami'u ma tafaqna alayhi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna tutumike pamoja kwa yale yenye tunakubaliana na yale yenye tumeikhtilafiana basi tupeane udhuru hakuna mkamilifu kama huyo anafanya maulidi mpe udhuru muache hivyo na maulidi yake maadamu wote mnakubaliana mnasali mamoja mnakubali mtume ni mmoja Allah ni mmoja tupeane udhuru haya wengine tuyafungie macho haiwezekani hiyo sio sheria ya Allah hatujafunzwa hivyo kwa hiyo kwenye hichi kitabu kwenye ukurasa wa tisa wanasema hivi, kwanza kabla ya kuanza ukurasa wa tisa wanatuambia manhaji salafi tumeanza sisi sikiliza. Anasema Sheikh Al-Albani rahimahullah. Huyu ni Sheikh ambaye anakubalika kwa kila mtu. Amefariki mwaka wa 1900 kama na 90 hivyo. 90 au 91 au 89. Anasema hivi kwenye kitabu kinaitwa ad as Salafiyya wa mawqifuha min al-harakati al-ukhra. anasema Sheikh Al-Albani walakin illama tatamayyazu dawatu as fi hadha al-majal alladhi yudandilu al-jami'u hawla al-kitab wa sunnah annahum yad'una ila fahmi al-kitab wa sunnah ala manhaj as-salaf as salih la yaktafuna faqat bi da'wati al-muslimina إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة بل يزيدون على ذلك الرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح kwamba da'watu salafia inatofautiana na da'wa zingine au inatofautiana na makundi yote ambayo yanajidai kwamba wao wanapata kitabu na sunna lakini ukichunguza wanafuata kitabu na sunna sio kwa ufahamu wa wema waliotangulia hii ni katika tofauti. Tamsikia mtu anakuambia ukimpa kauli ya sahaba inakuwa shida. Kama vile kuna jamaa mmoja Burundi eh, wanamuita kwamba ni imamu, wengine wanamuita shekhe, yuko katika baraza la maimamu anakuambia eti kwamba sahaba wa mtume Muawiya alikuwa na vituko. Hii kauli mnasemaje? Huyo ni mtu kweli tushirikiane naye kweli? Waislamu tushirikiane na mtu anasema Muawiya alikuwa na vituko kauli ya kumchafua Muawiya si juu isipokuwa kwa mashia na maibadi ndio wako na desturi ya kumchafua Muawiya radhiallahu anhu Muawiya alikuwa katika waandishi wa Qur'an leo nakuja kumchafua alafu eti tushirikiane naye kwa hiyo Sheikh Al-Albani akasema ukiwa salafia lazima tofautiane na wengine tembelea kitabu na sunna kwa ufahamu wa waliotutangulia sio kwa akili yako wewe sio kwa ufahamu wako wewe kwa hiyo wakatambia raddu li'tiradi alwarid ala tasmiya majibu kwa wale wenye wanapiga vita neno kujiita asalafia watu wako na maneno mengi sana wanasema kwamba baadhi ya watu wanadai hivyo wakisema kuwa salafia ni kundi ambalo lilikuja kuleta mpasuko katika umma na hili kundi linaleta au hii salafia inasababisha umma kuwa makundi makundi tofauti na hili halina dalili shekhe akawa amejibia akisema moja adai ila dhalika huwa maslahatu albayan waliikhtisari wa taysir kinachopelekea kujiita salafi ni kwa maslahi ya kubainisha na kufupiza kawaida neno salafi ukisema mimi ni salafi maana yake mimi nafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba sasa wote ikaa mbele za watu kila ukizungumza mimi nafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba kila wakati kila wakati ili neno ni refu sisi wenyewe tunapenda vitu vya shortcut kwenye maisha yetu kwa tunaenda shortcut mimi ni salafi maana mimi ninafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa waliotangulia huma anakuambia haijuzu kujiita salafi ukimuuliza utasikia au katika darasa zake utasikia nakwambia leo tunazungumzia kundi la ibadhi tunakuuliza wewe ibadhi umeitoa ina dalili kwamba mtume ametaja ametaja kundi la ibadhi uko na hiyo dalili au masahabu ametaja jina la ibadhi hauna dalili lakini ukisema ibadhi maana yake ni yule mwenye anamfuata Abdullah ibn Ibad huyo huyo utasikia nakwambia mimi namfuata nafuata madhehebu ya Hanbali mimi ni Hanbali au utasikia mimi ni Shafi au utasikia mimi ni Maliki hiyo yote mtume havijui havikuwa wakati wa mtume ila utasikia anakuambia inajuzu kusema mimi ni Shafi maana yake nini mimi namfuata Imam Shafi katika masala ya ibada kwa hiyo kama hukumi hukumijuzisha huku unakatalia nini kwa hiyo kalima salafi ni ufupisho ni neno ambalo nalipeleka kwa ufupi kadhalika utasikia mtu anakuambia salafi hili neno halikuwepo zama za masahaba shekhe wangu ametangulia kulijibu hapa majibu yako aina mbili moja la kwanza annahum lam yatafarraqu fakulluhum shay'un wahid masahaba wakati wao hapakuwa ikhtilaf ilikuwa ni kundi moja tu ahlus wal jamaa ahlus wal jamaa ndio kundi lao hapakuwa haja kusema kundi fulani kundi fulani kundi fulani la hapakuwa hiyo haja Mbili, anna sahabata wa tabi'ina laysa lahum salaf mashhudun lahum bil khairiyya yumaruna biittiba'ihim. Masahaba hakuna aliyewatangulia eti ambao wamilazimisha wao wafuate lakini sisi tumilazimishwa tuwafuate waliotutangulia. Allah aliposema wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin, atakayemukhalifu mtume baada ya kubainikiwa na uongofu na akaenda kinyume na njia ya maswahaba nuwallihi ma tawalla tutamuelekeza huko anapotaka kuelekea na aya zipo nyingi zinatulazimisha sisi tuwafuate wale waliotutangulia والذين جاءوا بعد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا dalili zimejaa nyingi za kutulazimisha sisi hasa utakaa mbele za watu tu mimi ni muislamu napata kitabu na sunna kwa ufahamu wa masahaba ni maneno marefu haya shekhi ndio maana unatosheka tu na neno lifupi kusema kwamba mimi ni salafi kadhalika shekhe wangu Umar Dusur katutolea hapa athari ya Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi aliposema la aiba ala man adhhara madhhab salafi hakuna aibu kwa mtu mwenye kudhihirisha madhhabu salafi leo mtu anaona aibu kusema mimi ni salafi kwa nini anaona aibu wale wa upande wa pili watakuja kusema unaona yuko katika kale kakundi kavurugu ya usione aibu shekhe mmoja wa Saudi aliulizwa e, watu watu watu wananikritike kwa ajili ya kusema eti mimi nifuate madhhabu sana. tulikuwa tunaulizia uhakika wa hii salafi sijui tufanye nini alijibu jibu lifupi sana akasema hivi qul ana salafi waftakhir sema mimi ni salafi na ujifaharishi kwa hiyo tunajifaharisha kwa kusema kwamba sisi ni masalafi. Achukie mwenye kuchukia, afurahi mwenye kufurahi. Kwa sababu tuko na maulama, tuna kaida ambayo kila msomi anaijua hiyo kaida. Kila msomi anaijua kaida inasema hivi: la takun fi mas'alatin laysa laka imam. Usiingii katika masala yoyote hauna aliyekutangulia. Na sisi haya masala mijaki bao wanazuoni waliotutangulia wamejaa kibao watuletee wanazuoni ambao wameipinga manhaji salafi watuletee wanazuoni ambao wamepinga dawa tu salafia tatizo ni limoja watu wanaona salafia kwamba ni kitu kipya sio kitu kipya yake hii salafia ni jina la kundi limoja ahlus sunna wal jamaa ukiamua taita ahlus sunna wal jamaa ukiamua taita as-salafia ukiamua utaita ahlul hadithi ukiamua utaita ahlul athar ukiamua utaita al-athariyuna ukiamua utaita as-sunniyuna ukiamua utaita al-firqatu an-najiya ukiamua utaita at-ta'ifatu al-mansura haya yote ni majina ya kundi limoja sasa mtu anakuja nakwambia leo eti tulikuwa na ahlus sunna wal jamaa hivi palikuja salafia zinakuwa kundi mbili hili ni tatizo Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje kulidu Allah au idu Rahman muombeni Allah au muombe kupitia jina la Rahman Allah na majina mangapi <coughs> Allah na majina mangapi 99 mnavyozoea 99 lakini kawaida majina ya Allah hakuna anayejua idadi yake ile yako ndani ya Qur'ani ni 99 tukisema Allah baadaye tukasema Ar-Rahman Ar-Rahmani ni mwingine ni mwingine tukisema almaliku ni mwingine tukisema al-Quddus ni mwingine tukisema alazizu ni mwingine mbona hausemi kwamba vile haya ni majina majina mengine kuabudu washakuwa wengi mtume Muhammad tukisema Muhammad sallallahu alaihi wasallam baadaye tukaja tukasema Ahmad ni mwingine mbona hatusemi kwamba ah majina yameshakuwa mawili basi ishakuwa ni watu wawili tofauti mimi naitwa Abu Aziz mwenye akiniita Abu Aziz anakosea mwenye akiniita Omar Qasim anakosea mwenye akiniita Omar Said anakosea au ni watu watatu tofauti ni watu watatu tofauti kwa kweli kwa kuwa muda wangu umeisha hiki kitabu hiki ilikuwa ni radi ni majibu ya shubha ya watu wanaotumia wako na dalili wanayotumiaga Nimewahi kumsikia dai mmoja wa Tanzania anasema eti hakuna au sijui kwamba au kama kala kama kisa alivyosema hakuna sijui alisema jele aya Allah anasema huwa samakumul muslimina min qabl yeye ndiye aliyokuiteni waislamu hapo kabla kisha ukamsikia anasema hivi eti huwa samakum salafiyin la huwa samakum athariyin la yani majini yote yakata akasema huwa samakumul muslimin Allah alikuiteni waislamu kwa hiyo anakusudia kwamba vile tayari majina yote kusema salafi ni majina hayafai hayana dalili majina yenye yapo ni majina ya uislamu bi maana sisi yote tujiite waislamu kama gisi alivyoji kama gisi alivyotuita Allah waislamu ni kuzeni sala limoja masahaba wako aina ngapi masahaba wako aina gani wako aina nyingi katika masahaba wako al-muhajiruna. kweli wao? sasa mimi nikisema al-muhajiruna nimekosea ala aliwaita al-muhajirin. ili neno al-muhajirin ala ndo aliwaita wako al albadriyin ala ndo aliwaita hilo jina wako na wala al-ansar. Allah alikusudia haya majina yote ala aliwaita waislamu lakini kwa nini haya majina yatumiki kwa nini ama jina atumiki alafu hii aya huwa samakumul muslimina min qabl Allah alikuiteni waislamu alikuiteni waislamu suala so, linakuja kwa wale wanastajili na hii aya uislamu sisi leo ummat Muhammad tuko waislamu waliotutangulia pia ni waislamu kuanzia kwa Adam kuteremka ni waislamu si ndio hivyo si ndio waislamu mimi naacha suala mtawauliza wale wanastajili na hii aya Je, neno Uislamu ni jina ni sifa? Ikiwa ni sifa, ni sifa ya sisi umma wa Muhammad au ni sifa ya umma wa kabla wa Muhammad? Ikiwa ni jina, ni jina la sisi umma wa Muhammad au ni jina la kabla ya Muhammad? Kisha uko na hii aya inatumika wapi kati ya hilo suala lao Hadha billahi tawfiq. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. خلاص